o'n ikkinchi dars mad mad nima mad degani tovushni cho'zib o'qishga aytiladi mad harfi nima cho'zib o'qiladigan harfga mad harflari deyiladi mad harflari uchta vov alif yo vov qachon harf mad bo'ladi vov sukunlik bo'lib o'zidan avvalgi harf zammalik bo'lganda madga aylanadi ya'ni cho'zishga aylanadi misol ku nu bu yerda vov dan oldingi kof zammalik vovning o'zi esa sukunlik keyingi vovda ham o'zi sukunlik nun undan oldingi harf zammalik ku nu deb cho'ziladi vov o'qilmaydi bu yerda u deb faqat cho'ziladi xolos ku nu yo qachon harf mad bo'ladi yo sukunlik bo'lib o'zidan avvalgi harf kasrali bo'lganda mad bo'ladi misol uchun lafi naim bu yerda ham yoning o'zi sukunlik o'zidan oldingi harfi f kasrali bo'lib turibdi keyingi misolda ham naim yoni o'zida harakat yo'q ya'ni sukunlik ayn esa kasrali bo'lib turibdi shuning uchun naim deb cho'ziladi alif qachon harfmat bo'ladi alif sukunlik bo'lib ya'ni hech qanday harakati bo'lmasdan turgan holda o'zidan avvalgi harfi fathalik bo'lganda mat bo'ladi bunga misol va ma bu yerda alifni harakati yo'q lekin undan oldingi mim harfini ustida fatha belgisi turibdi shuning uchun va ma deb o'qiladi lana bunda ham xuddi shunday o'n uchinchi dars sabab mat sabab mat nima mat harflarining bir alifdan ortiq cho'zilishiga sabab bo'ladigan belgiga sabab mat deyiladi demak harf mat tushundik uni misol uchun vov sukunli bo'lib o'zidan avvalgi zammali bo'lsa harf mad bo'ladi bir alif cho'ziladi yo ham sukunli bo'lib o'zidan avvalgisi kasrali bo'lsa u ham bir alif cho'ziladi alif ham o'zi sukunli bo'lib o'zidan avvalgi harf fathali bo'lganda u ham bir alif cho'ziladi lekin shu bir alifdan ortiq cho'zilishiga sabab bo'ladigan belgini demak sababmat deyiladi o'sha sababmat ikkita hamza va sukun sukun nechi xil bo'ladi sukun ikki xil bo'ladi lozim sukun va oriz sukun lozim sukun qanday sukun avvaldan bor bo'lib doimo turadigan sukun bu avvaldan bor bo'lib degan so'z va doimo turadigan degan so'z misol uchun mana qof qof bu harfning nomi harfning nomi bo'lganligi uchun fdagi ya'ni qof degandagi fdagi sukun doim turadigan sukun hech qachon misol uchun qof harfini qofa yoki qofi yoki qofu harfi deyilmaydi qof harfi deyiladi shuning uchun qof degandagi fning sukuni doim avvaldan bor bo'lib doim turadigan sukun shuning uchun o'sha fning sukuni sukuni lozim deyiladi yana bir misol vollan vol degan so'z bu yerda vol degandagi lening sukuni undan keyin lan deb qo'shilgan o'sha vol deb to'xtagandagi lening sukuni sukuni lozim deyiladi demak bu ldagi sukun ham demak sukuni lozim deyilar ekan ori sukun qanday sukun harakatli harfda harakatning o'rniga paydo bo'lgan sukun mana misol nasta'inu bu mana fotiha surasida keladi iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deb to'xtaymiz ana o'sha to'xtashda nasta'in deb sukun qilib to'xtaymiz aslida nasta'inu mana shu yerdagi zammarning o'rniga paydo bo'lgan sukunni ya'ni harakatlik harfning o'rniga paydo bo'lgan sukunni oris sukun deyiladi nastainu edi lekin nastain deb to'xtalyapti ana o'sha to'xtalgandagi sukuni sukuni oriz deyilar ekan